do kojeg koljena je farz održavati rodbinsku vezu i da li smo dužni održavati sa nevjernikom, kakav stav prema njemu zauzeti. Šta kažu kuransko-hadijski tekstovi, šta kaže sunnet hadisi praksa poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, u pogledu održavanja rodbinskih veza s jedne strane i s druge strane sa onima koji znači nisu prihvatili šehadet. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Ono što želim istaći ovim prvo na osnovu ovoga pitanja da povedemo računa prvo o dini o vjeri jer ovdje često imamo slučaj da rodbinstvo ima prednost nad vjerom tako da plemenski često obdržajemo rodbinsku vezu ne gledajući na statut da li ta rodbina drži do Allahovi propisa i pravila pravilo je da čovjek koji ne drži do Allahovi propisa i propisa vjere nema status rodbinstva onda imamo obavezu daveta da ga pozivamo k pravome putu i da prema njemu se obodimo kao prema strancu ali obzirom da naše groda ima prednost u davetu, znači da je preći da bude pozvan nego drugi stranac, ali dogod ne prihvati din i ne bude slijedio pravi pravac, nema pravo rodbinstva u smislu da ga poštujemo posebno i da ima poseban statut koji ima Allah subhanahu wa ta'ala dao kao vjerniku. Zato u ovom slučaju vjernici u rodbini trebaju se udruživati na vjeri i dinu i pozivati rodbinu koja ne zna šta je vjera i najljepši način podučiti im propisima vjere i na takav način širiti islam u krugovima svoje rodbine jer to je emanet oni koji su podučeni i oni koji znaju jer uvijek u rodbini ima neko koji više upućen a drugi manje.